Вона погортала Василів паспорт і сказала, що записати їх не може, бо Тищенкова тимчасова прописка прострочена. Вони вийшли з ЗАГСу, стали під в'язом, і Ірина заплакала. Василь заспокоював її, сказав, що піде кудись скаржитись. Та раптом стиснув її руку, аж вона зойкнула дурніми. У тебе ж прописка постійна. Проте вона йшла з великим страхом, ховалася за його спину, навіть не почула, що він сказав, завідуючий ЗАГСом. Та знову взяла паспорти. Запитала суворо, вимогливо, у вас гроші є? Тепер уже Ірина побачила, як зблід Василь. У нього було сто карбованців на три пляшки горілки, вінегрет, кілограм ковбаси і пів куска сала, щоб справити в гуртожитку весілля. У Василя було продумано все. З гуртожитку подзвонять іринним батькам і в неділю провідають їх. І якщо ті захочуть покликати родичів, нехай кличуть. Є, сказав Василь. Скільки? запитала завідуюча ЗАГСом. Сто. Давайте сюди. Взяла гроші, взяла свідоцтво, що його вже заповнила молоденька секретарка, простягла гроші Ірині. Візьміть. Тепер ви, господині, і це на перші витрати. А ви, товаришу молодий, запам'ятайте, так мусить бути завжди. Василові дали в гуртожитку, переобладнаному з пожежного депо, кімнату на 6 квадратних метрів. Мали квадратне вікно, шафу без задньої стінки. Підлога була цементована. Іринина мати приїхала наступного ранку, почала просити, щоб вони йшли до них але вони прожили в тій кімнаті два роки, два найщасливіших роки, і перебралися до Ірининих батьків лише тоді, коли захворіла її мати. Усі ці роки Тищенко проходив у зеленій гімнастерці, під перезаній ременем. На третьому курсі, заробивши грошей, він хотів її зняти але вона заперечувала. Вона любила вийти з ним під руку на вулицю, і дарма що гімнастерка стара, зате вона свідчила, що її господар пройшов те, чого не пройшли інші. І Ірина біля нього ставала мов би, строгішою і вищою душею. Відсвіт кривавого благородного полум'я падав і на неї. Така була в неї любов і таке одруження. Перевіявши все те в пам'яті, вона знову звернулася до бистрої річки, до білого вітрильника, до зеленого берега, на якому стояла освітлена місяцем селянська хата з відчиненими віконицями зовсім як на картині у Васильківського. Розділ п'ятий. Іринині тридцять літ припали на жовтневі свята. І Василь Васильович захотів відзначити їх домашнім банкетом нагадував їй кілька разів. Ірина поцінувала це особливо, бо досі він не пам'ятав ні її, ні свого дня народження. Минулого року переплутав її іменини на цілий місяць. Вона і розсердилася, і розсміялася. Приніс дві пляшки вина та величезну диню. Сказав Бухарська, а квітів не приніс. Вино вони випили і диню з'їли. А коли настав її справжній день народження.